Kion vi planas por la nova jaro? Ciu spari iom da mono? Ciu farigi iom pli svelta? Ciu havigi al vi novan labor postenon? Ciu comenzi practicadon de regulae corp exercoi? Ciu legi la tutan saltan biblion en esperanto? Alvenis la jarfino. Cae la nova iaro estas neevitebla invito al novai vivo planoi. Plei multe homoi starigas al si defioin por la proximae dec du monatoi, cae ec tion scribas en sia agendo. Problemo tamen montrigas che estas pli facile tion scribi ol effective plenumi octec oc procentoi illa homoi en pacintai iaroi, forlasis sien planoen jam en la sequa februaro. Usona esploro montris che nur oc procentoi el tiui bonintensei homoi antau enigas sien proiectoin. Citio ocasas pro la simpla facto che homoi cutime tro alte taxas sian capablon shangi sian vivon. Seque, oni starigas ne realisma in celoin. Oni nomas tion sindromo de falsa espero. Esploristo tamen indicas rimedoin, quiuin ciu normala homo povas usi por successigi sien bonain ideoen por la noviaro. Ien. Uno. Uno de fio post la alia. Ne estas prudente starigi multa in proiecto en sam tempe. An stat dec, electu du tri vere valorain, au eble nur uno, cion vi consideras vere, grava, cae ebla. Modestezzo es a sagia sinteno. Du comence pensu pri facile atingebla celo. Se vi opinias sanige pie diradi, ne comensu per dec kilometra ciu taga marchado. Du kilometra marchado en alternai tagoi estas iam bona comenso, cae probable vi entusiasmigios cae iom pos iom atingos pli ambitsien distansoen cae ritmon. 3. Faciligo al vi la tascon, electu agrablan momenton por comenzi vian novan corpe exercijadon. Se via defio estas eviti troan monel spesadon, tiam evitu ofte promeni en comercio centroi. Se vi volas cesigi fumadon, tiam ne restu apud fumantoi. Quar, parolu al viei geamicoi. Chiam vi parolas al conato pri viei planoi, ili faridias quasal sin devigo. Se vi por momente fiascos, vi sentos el revidion relate al vi mem, cae ancao relate aliaen homoin, quiui vin amas. Quim, starigu ertain punoin. Faru do contracton cun vi mem. Exemple, se iun tagon vi fiascos en via plano, vi estos devigita donatsi ion al amico al al iu institutio. Ses, festu via in successoin. Se vi successis spari la desiritan monon, tiam invitu amicon au amicinon cae trincu cun li sci bon gustan vinon, exemple. Sep, pardonu vin, se vi foie fiascos, ja, pardonu vin, tio signifas nur, che vi estas normala homo. Vi sincere clopodis, cae novae chansoi renovigios ciu iare. Recalculu la aferon, cae ec al nova penado. La bona flanco de tio estas che la vivo ciam proponas al vi noven eblezoin sen cese. Ec ne necessas attendi la iar por novai vivo spertoi. Felician noviaron!